Ադրբեջանի քարոշչական պահոցում կան ավանդական թեզեր, որոնք նա շրջանառում է ելնելով տվյալ իրավիճակի թելադրանքից, բայց այնտեղ բարբերաբար հայտնվում են նորերը անհնարինության չափ անհետ։ Այս անգամ նա թիրախավորել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան գրասենյակը։ Իլհամ Ալիևի օկնական Հիկմետ Հաջիևը դժգոհում է, թե ինչու ԿԽՄԿ Ստեփանակերտի գրասենյակը մինչև հիմա չի ենթարկվում Բաքվի գրասենյակին։ Նկատենք, որ Կարմիր խաչը միակ միջազգային կազմակերպությունն է, որ ներկայացված է Արցախում, ինչպես հակամարտություն ապրած 100 100-ից ավելի երկրներում, ինչի մասին են խոսում Բաքվի անընդհատ աճող պահանջները։ Քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանը կարծում է, որ նման ապակառուցողական քայլերին սովորաբար հաջորդում են սահմանային էսկալացիաները։ Կան մի քանի հանգամանքներ, որոնք կարող են դրթել Ադրբեջանին այդ քայլին գնալու համար։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը չհասավ իր նպատակներին եւ հիմա փորձում է հնարավոր բոլոր խողովակներն օգտագործելով բավարարել իր պահանջները կամ չեզոքացնել հնարավոր վտանգները։ Նոր էսկալացիայի գնալու դրդապատճառներից մեկը քաղաքագետը սա է համարում։ Տեսնելով Հայաստանի մի կողմից թուլությունը ռազմատեխնիկական, տնտեսական, դիվանագիտական հարցություններում եւ մյուս կողմից տեսնելով, որ Հայաստանի իշխանությունները վարում են այսպես կոչված խաղաղեցման կամ հանդարտեցման քաղաքականություն, զիջումներ, փափուկ մոտեցումներ, սա եւս Ադրբեջանին ստիպում է մեծացնել ախորժակը։ Երորդ կարևոր հանգամանքը կապված է Ուկրաինական ճակատում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, որտեղ Ռուսաստանը, որը մեր տարածաշրջանը Ադրբեջան հիմնական, այսպես ասենք, կայունացնող դերակատարներից է։ Հիմա այնտեղ Ռուսաստանը խրված է խորը համակարգային արդեն պատերազմի մեջ, ինչը էականորեն թույլատրել է նրա ազդեցությունը տարածաշրջանում, եւ քանի որ չէր կարող լինել ուժի վակում, այդ վակումը լցրել էր Թուրքիան եւ ինքնինքը Ադրբեջանը։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը էսկալացիան քիչ հավանական է համարում։ Նա ուշադրություն է հրավիրում մի քանի հանգամանքների վրա։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ պահին մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, թե ընդհանրապես մեծ տարածաշրջանում եւ աշխարհում ինչ է կատարվում, որովհետեւ Բաքվի քայլերը շատ դեպքերում դրանով են պայմանավորված։ Հիշենք, որ 20 թվականի պատերազմը դա ոչ միայն Բաքվի որոշումն էր եւ կար համապատասխան միջազգային ֆոն եւ միջազգային կոալիցիա, որոնք Բաքվին դրթում էին այդ պատերազմին։ Եթե Ադրբեջանը գնա էսկալացիայի, դա նշանակում է դա հղի է ավելի ավելի մեծ պատերազմով եւ նաեւ Իրանի մասնակցությամբ եւ նաեւ Թուրքիան ինչ որ խնդիրների առաջ է հայտնվել այս ֆոներով մենք պետք է հասկանանք էսկալացիա կգնա Ադրբեջանը թե չէ իմ կարծիքով Ադրբեջանի վրա մեծ պարտավորությունները վերցրել որի համար իրեն աջակցել են 20 թվականի պատերազմում եւ այդ պարտավորությունները որ իր վրա վերցրել են կարող է այդ համար շատ թանկ նստել Ստեղծված իրավիճակից Ադրբեջանը փորձում է քաղել առավելագույնը ոչ միայն Արցախի ու Հայաստանի հետ կապված իր նպատակներին հասնելու համար, այլ նաև տարածաշրջանում առաջատար պետություն դառնալու տեսանկյունից։ Արցախի հետ կապված իր նպատակներին հասնելու համար Ադրբեջանին քիչ ժամանակ է մնացել, վստահեցնում է Ստեփան Դանիելյանը։ Ես կարծում եմ, որ շատ դժվար ժամանակ է, բայց եթե Արցախի բնակչությունը կես տարի, 1 տարի դիմանա, Ադրբեջանի համար ված ժամանակներ են սկսվում, ասում է դիվանագետը։ Քիչ ժամանակ է մնացել, ասելով, քաղաքագետը նկատի ունի մի քանի գործոններ։ Առաջի գործոնը ուկրաինական պատերազմի ինչ որ հանգուցալությունն է, ինչ որ զինադադար լինի եւ կարծես թե գործընթացը գնում է դրան, ամառվա կողմերը գուցե սխալվում են, բայց ինչ որ բան երևում է։ Երկրորդ ֆակտորը, որը շատ կարեւոր է եւ մենք երևի դրան այդքան էլ շատ ուշադրություն չենք դարձնում, Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի միջև կնքված պայմանավորվածումներն են դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու համար։ Մեզ կարծես թե թվում է դա մեր հետ ինչ կապ ունի։ Դա շատ ուղակի կապ ունի մեզ հետ, որովհետև դա ուժեղացնում է Իրանի դիրքերը եւ թույլատնում է Ադրբեջանի դիրքերը, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի հիմնական սպոնսորներից է հենց Իսրայելը եւ ռազմական եւ ֆինանսական եւ ռազմաքաղաքական։ Այսինքն սա նույնպես թույլատում է Ադրբեջանի հնարավորությունները եւ նաեւ ճնշումն է գնալով ուժեղանալու Իրանի կողմից եւ հետագայում նաեւ Ռուսաստանի կողմից, որտեղ Ադրբեջանը կարմիր գծեր է հատել եւ Իրանի եւ Ռուսաստանի հանդեպ։ Եթե իրադարձությունները զարգանան քաղաքագետի նշած սցենարով, ապա հնարավոր է, որ Ադրբեջանն այդ քիչ ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար առավել ինտենսիվ գործի։ Չբացառելով ոչինչ, Ստեփան Դանիելյանը կարծում է, որ Բաքուն սահմանային էսկալացիաների չի գնա։ Ադրբեջանը կարող է ահաբեկել, որ ահաբեկչական գործողություններ դինել, առաջերտին հոգեբանական ազդեցություն գործել Արցախի բնակության վրա եւ Հայաստանի վրա եւ ստիպել ինչ որ պայմաններ ընդունել, հայ ինտեգրացիա եւ այլ ստեղծել են։ Ինքը այս պահը պետք է օգտագործի եւ հիմա իր համար շատ կարեւոր է, որ Արցախը պաշտոնապես ընդունի, որ ինքը Ադրբեջանի կազմում է, որ X պահին ասի, տեսեք, իրենց հետ արդեն հարաբերությունները մենք կարգավորել ենք Արցախի հետ։ Ես կարծում եմ ճնշումները կշատանան, բայց չեմ կարծում, որ լինի ռազմական էսկալացիա։ Ադրբեջանի նշանակությունն արևմուտքի համար այսօր ավելի է մեծանում, կապված էներգետիկ եւ տրանսպորտային հարցերի հետ։ Այս է պատճառը, որ անգամ Ադրբեջանի բացահայտ կոպիտ գործողությունները հավաքական արևմուտքի համապատասխան արձագանքին չեն արժանանում։ Օգտվելով ստեղծված իրավիճակից, Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջանում հասնել իր կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ նպատակներին։ Ամեն ինչ նպաստում է նրան, որպեսզի Ադրբեջանը փորձի երկարաժամկետ, միջնաժամկետ եւ նաեւ օպերատիվ նպատակները խնդիրները լուծի ուժի միջոցով ջանքով, այսինքն սահմանային սրացում։ Չգիտեմ, կվերաճի դա լայնամասշտաբի թե ոչ, դա նաև կարող է անգամ փոքրամասշտաբից ինչ որ լոկալ սահմանային խնդրի աստիճանաբար ինչ որ հանգամանքների բերումով վերածվել մեծ ավելի կոնֆլիկտ։ Չգիտենք։ Հիմա շատ արագ են ռեգիոնալ process-ներ եւ գլոբալ զարգանում չեն կարող ասել, բայց որ այդ լարվածությունը կա եւ դրա ֆոնը անընդհատ հագեցվում է, միանշանակ է։ Քաղաքագետների կարծիքները հակադիր չեն, բայց չեն էլ համընկնում։ Կլինի նոր էսկալացիա։ Կվերաճի այն լայնամասշտաբ պատերազմի թե չէ ցույց կտա ժամանակը։ Մի հարցում նրանց կարծիքները համընկնում են։ Ժամանակն աշխատում է ոչ հոգուտ Ադրբեջանի։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։